Ravalina Du bist Pilot, lass ein Sif Ravalina Ich fahre Desperado im Panamera Ja, wir sagen Navif Ravalina Nach dieser Mucke sagst du Sif Ravalina Du bist Pilot, lass ein Sif Ravalina Ich fahre Desperado im Panamera Ja, wir sagen Navif Ravalina äh, Scheiß auf deine die brille zieh aus deine Augen rot Meine Tasche voll mit 10 Mille, weil ich mir noch irgendwas hol ich weiß, nicht bin und reich für einen Auftritt, aber paar tausend weg, scheiß drauf, hab rechtlich. Zersäge die Szene mit Berado QDH ist überall wie geplant. Zu viele Klicks, danke an Kai, habe doch dafür getan. Lass die Mucke reden, fick, fick, fick, hater doch nicht jeden. Meine Flows ja rattern durch die Gegend, Digga, Bursche Jungs kennen keine Regeln. Prada, Gucci, Ferragamo, Blado, sag zu dem Hallo, glaub mir, Achipara schmeckt zu süß, so wie Couscous aus Nado. Was für Double Time, was ist ein Memory Flow? Wir haben keine Zeit, Wallah, frag mal Berado. Ifra Valena, du bist Pilot, lass ein Ifra Valena. Ich fahre mit Berado hin.

Ey, seit 19 bin ich auf diesem Cover Fast von Spotify, bin die Nummer 1, Träume werden war Mama. Olivera, Gamo, Prada, Gucci und ein Lambo mit Mero im Studio, das wird einfach ein Baba-Kollabo. Macht es Paramonie, nur die lila Farbe zählt. Aber okay, kein Problem, wenn du mich fragst, ob Karte geht. Ey, Straße bin ich nieder, 90 BPM wie Pila. Daffer Leila, hol dein Zehner, such dein Paper, leg es ab. Euro, geh mal, lass dein Bader, am Ende kratzt du noch ab. Ey, linke Spur, AMG, geben Kickdown. Siehst du die Neider, sie können mir mal am Zip count. Zifra Valene, du bist Pilot, lass ein Zifra Valene. Ich fahre mit Belado im Panamera. Ja, wir sagen, na, wir Ifra Valene. Nach dieser Mucke sagst du Ifra Valene. Du bist Pilot, lass ein Zifra Valene.